ongi etorriak entzule, kantuzkantu emankizunaren atal berri bat irekiko dugu gaur, larun bata, eta gaur ba, arkaitz minerrekin izango gara. Bere bakarkako lehen diska baitu plazaratu, egin eh? eh, talde eta bakarlarirekin elkar lanean aritu ondoren, ba orain, eh, diska bat egiteko aukera eh, eh, izan du eta aprobetsatu du, nik uste. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon, bai. Aprobetsatu duzu, autoeko izpena baita, ez da? Bai, ala da. E, bai, bueno, egia esan ez dute, zentzu hortan eduki esan nahi dute, e, nik e, pixkanak alantzen joan ditu kantu batzuk eta, eta musika eta horrela, eta ikusi duanean, bueno, hau izan daiteke, e, hau ja badut mat, material txobat edo nolabait aurten edo e, ateatzeko diska, ez da, hori zan lehen urtean zan ez da, ez da? Mhm. eta orduan ba, erabaki, eta benga aurre eman, grabaketak egin, E, eta e, hola, izan da, bai. Esango dugu biolin jolea bazarela, e, kitarra eta mandolina ere jotzen dituzula, esan dugu hainbat taldetan aritutakoa zarela eta bakarlariren bakarlari batzun ondoan ere ikusi zaitugula, ezta? Mikel Marquez, e, eh, Rafa Rueda, Peki, Pantsa eta Peiorekin e, eh, izan zara ere, Ruper Ordorikaren eh, ondoan ere egoten zara, e, zenbat talde, zenbat denbora manduzu, zenbat urte? Bueno, e, egia esan, e, bueno, emezortzi urte arte gutxi gora bera, ibil nintzen beti oso herrim nire herriko mailako taldetan eta horrela gero gero hasi nintzen pixkanaka ba e, ja hogeita bat urtekin ba laitz eta maiderrekin eta bueno hori oso entzuna izan zen behai lehenengo diska eta gero ra hasi nintzen ja, beste jende batekin ja nire gehiago musikara dedikatuz eta horrela e, muntzo beloki trekitelarien gandik gertu eta gero, bueno, ba, hola eh, Mikel Marquez ere herritarra daukat, eh, ezagunak aspalitik, eta, eta hola, eh, poliki poliki bidea egiten zoaz, eta jende ezagutzen, eta beraiek ni ezagutzen ere, eta ba. Esperientzia politak. Bai, bai, bai, noski, noski, noski musikan hori da hori dauka, ez da jendea ezagutzen duzu, bidaiatu egiten duzu baita ere, ikusi egiten dituzu lekuak, e, e, zirkustantziak e, eta bueno, ba, musika lantzearena, ez da hori da eh ez da ona san ba, e, ba, eta baita ere bueno kantuaren kantuaren gandik ere gertu ibili naiz kantagintza e, dabilen e, ba e, kantari desberdinekin E, eta herri musikan baita ere, orduan, bueno, e, bat hori da ni ni ibiltzen naizen mundua. Mhm. Esan duzu, eh, diska hontarako, ba, sortzen joan ala ikusi duzula, ba, kantu zunbaitzu dagoeneko, ba, pasen dituela eta diska, ba, plazaratzeko aukera ere bazela, e, noiz hasi zinen sortzen. E, aspaldiko kontua da edo E, orain dela gutxi hasi zara. Esan dezagun, bai, aspaldiko kontu da, agian el, eh, lau, lau bos, bos pasei urtetiko ba, poliki poliki ebitartean, eh, ba, paraleloki beste proiektuak aurrean baten dituen einean, ez da, ba, e, ba, kontuatu nintzen, bueno, zergatik nik ere, ezatik ez nik ere, ba, nire aburuan daukadan hori gauzatu, ez da, ba, beste entzako egite bali badut hori, zergatik ez dut egiko niretzako ere, bai, ez Ba, iruditzen bazaizu diska barnatzen joango gara, esai eh, hontan hainbat kantu entzungo ditugu, diskako berezitasun zonbait zuera aipatuko ditugu ondoko minutetan, baina errimoan, murgilduko gara, eta diska irekitzen duen piezarekin hasiko gara? Oso ondo. Berrogei, minututan ez esateko beldurra. Hala da, inigo aran barriren eh, poesiarekin. esan bare, esan niri, esan zakar Esan ez dugula elkar maitatzen asmatzen Esan niri, esan zakar, esan geldi Esan ez dugula hor bainako zantzuko bitarik hartzen Esan zakar ez gaituela geroak horrela nahi Esan ez dugula geroa horrela nahi Esan eman diegula Esan gure irekiek larregi kasi dutela Esan baratx, esan negi, esan taka Esan hildura zuri ere Esan esan nahikoa dela kitu egiten direla diotza Esan bare esan niri esan zakar esan ez dugula elkar baitatzen asmatzen Esan niri, esan zaka, esan geldi Esan ez dugula hor baina gozatzeko betarik hartzen Esan ez dugula oinazearen gora zarre eginen Esan ez gaituela edo nola nahi Esan itxarotea ere badela bizitzea Esan itxarotea aire badela bizitzea Esan gozo, esan soilik esan Bagaur arkaitz eh, minerrekin ari gara solasean, bere bakarkako lehen diskaren bueltan, engonbidatu eh, baitugu, esan deitzen da zure lana? Hala da, e, justu jarri duzun kanta hontan berrogi minututan ez esateko beldurra, e, errepikatzen duen hitza da, e, baita ere, badelako, bueno, ez, hor bar, ez dakit, ez, bade, kantuak eta e, kantatzen direnean ez zerbait esaten delako, eta hola, bueno, niretzako, bueno, diska hau ere eh, kantagintzatik eh, gertu dago, eta eta nolabait hori sentitzen nuen, nolabait e, borobiltzen zuela. Mm -hmm. Inigo Aranbarri aipatu duzu, beste autoreren eh, letrak ere musikara ekarri dituzu, Euskal Herrikoak eta atzerritarrak ere direnak eh, koldo izagirre, gotzon barendaren eta Alan Ginberg, ere? Hori da. Artu baituzu geskarako. Bai, e, hori da, e, bueno, nolabaite e, bertako idazle hauek e, nolabait e, modu batean labeste beste gertu duki dituan idazleak izan dira hola ba proiekturen batean edo beste eta eta bueno hori or, izan da e, nolabait neri deigarri edo e, a, atentzio gehiago jartzeko e, arrazoi arrazoietako bat ez da e, e, alan gisperren e, kasua izan da bueno desira desordenatuak izaneko e, Ibone gainak e, eh, eh, gidatu zuen, bueno, e, liburu batean agertu zen, utzi zate liburu hori, eta oso interesgarria ikusi nun, ba, zehazki homofobiari buruzko, e, ez da egin nola esan, ez da, provokazioa undi bat egiten kota, eta uste behartzala gure inguruan hori, pixka bat, za. Eta musikaren aldetik, esango zenuke bi zatitan banatua dagola diska, bata instrumental soila eta bestea kantatua bai, e, bueno, ba, nire gan oso oain puri-purian dauden bi, bi arlo dielako, za? Ba, eh, kantagintzan eh, ba, laguntzen diardu dalako azken urte hauetan, ba, kantari desberdinekin, Rupert dela, Mikel Marquez, edo Joseba Tapia dela, eta, eta beste batzurekin, Petxi Baitare, Rafa Roda, e, ibilinez jende desberdinekin, baina baitare banabil, ba, e, biolinarekin, e, bueno, e, niretzako de, e, pasio ondiz eramaten dudan, ba, biolinarekin bertako herri musika eta dantza jotzearen, na, Eta, eta, bueno, bideo hien nola uztartu ditu diska honetan bai. Mhm. Entzongo aldugu beste pieza bat. Agian, e, ez dakit, e, musika e, errikoia edo aipatu duzula, jarriko dugu... Bai, e, fandangoa, ba, fandango hori da. Bai ez motela, dibidez, lagarrena. Bartxe, eh, entzun dugun fandango ederra, ikustu bide lagun ere ba, talde eder bat eh, inguratu zaizula ez, eh, mm. diskaren atontzeko kontaitu, kontatuko aldi guzu. Bai, oinarrian e, eduki dituan e, lagunak izan dira txusaran buru e, eskuzenu lari eta piano jolea, eta maiurka jarabile kontraba jolea e, behaiek eduki tutela kantu askotan, baina baita ere, ba, kolaborazioak adibidez e, Xavier e, leturiarenak, panderuarekin, berarekin urte askotan e, ibili izan nahi zen, ahotzen. E, e, baita ere Alan Griffin, berarekin ere urtetan egon nahi ze jotzen, Alan Griffin e, ba, bueno, e, haintzina taldean, eta, eta bera bera albokarekin parte hartu du, ta, e, kantu pare batetan eta bueno baitareko gotzon barandiaranek non bere letra e, bere, bere letrarekin egin nuen kantuan e, bera kantatzen du eta baitare bueno nere, nere bi ere parte dute e, kolaborazio gisa Uste duzu ibilbide guztian ondoan izan dituzun musikari lagun horiekin deskubritu dituzula eta iritsi zarela honat Bai, e, hori da, e, e, eh, zarantzari gabe beraiekin egin dituan urteetan, des, urte desberdinetan, urte askotan egin dituan e, eh, proiektuetan, e, eh, e, nola bait, bai, oza, iritsi naiz, ba, bai, soinu bat lortzea ba, e, musika guzti hau jotzeko orduan, ba, bai gitarra akustika, biolina, mandolinaaren uztarketa, ero kontrabaxuarekin, pianoa, eskusoinua, e, irutze zait, uztarketa guzti, guzti hori, ba, bueno, denborarekin e, e, konturatu nahi zela, baina bai, horretarako ba, hori beste proiektu asko aurrean ma, eman da. Mm -hmm. bai. Esan dugu eraztapen batean autoekoitzitako lan bat dela e, bai. zergatik, e, autoekoizpenaren apustua egin duzu? Bueno, ni ni baitare e, eh, eh, bueno, musikari bezala ibiltzen naiz eta musikari bezala e, eh, nere asko bueno, sortatzen zait ba grabatu bar dituala ba diska e, bat grabatzeko orduan e, eskatzen dizutenean ba, ba instrumentu bat grabatzeko ez beti etzera e, e, juten e, e, estudio batera grabatzen, batzutan zure txean bertan grabatzen duzu eta gero bidaltzen duzu zure lana, eta beraiek o, guzti hori dena batzeko, eta horrela. E, askotan egin izan ditu grabaketak baita ere, musika jozaz aparte, ba, e, hori egin izan ditu, eta pentsatut orain guan, nik nahi nuen soinu hori lortzeko, e, beharrezkoa, osa sartu bar nuen denbora guzti hori, dedikazio hori, frogatzen hau, beste hau, kendu bai, ez, o guzti hori estudio batean nengo baliz, e, eh, ikaragarrizko ordu pila sartu barko nituzke. Eta hori, ba, edukidut aukera etxean egiteko nire, nire me, ba, kabuz eta behar nuen denbora guzti hori. Burua uste asko? Bueno, beti bada buru ustea eta baina baita ere, eh, bueno, sorpresa asko baita ere, eta... Mhm. Ba, entzungo dugu ondoko pieza eta gotzun barean diren aipatu dugula, e, berak ere kantatu du, e, kantu batean, berak idatzireko pieza batean gainera? Bai, zehazki, e, berak, e, bueno, e, nik jarriteko melodia ba, bateri jarritako hitzetan, E, eta ideia oso nahi duditu zitzaigun, be, bera ere lehendikan ere kantaria badelako, ezta? E, entzun izan dugulako katamalo taldean, eta eta be, proiektu hau askotan parte hartu dut horrela. Eta uste eta oso ona izan dela, eh? ba, batez ere, ere lehenengo diskada kantatzen eta horrela laguntza bikain bat dut. Eh? Mm -hmm. Beluzezko lubakiak, dira, eh? da kantua. Bai. Bai. Gorriak beluzez kolubakiak Urrearen balioa du zilborrak Belarrietako argizariak Gortu du menostuarekiko empatia Oporraldi magikoa Amestutako maileguak Eternalak izolatzailean kerrak Sirenak mututu dira fabriketan Hautez programetan goratzen da Ez daukaten enon Kantuak ez du oskatzen Pobrea, Lotxagorritu egiten da poeta Borroka langilea justizia Arri eta herriko anatronismoa amestutako maileguak Eternalak izolatzaiean kerrak zirenak Mututu dira fabriketan Kaleratze postaletan eder Ezkergabeko eskubidea Gorriak beluzezko lubakiak Urrearen balea Zuretako argi Gortu du menostuarekiko empatiak galtzerik nahi ez duten aldarriak Eun zango zaharren ibilerak Ernaiara ziko dituztea hotx Arkaitz Minerrekin ari gara solasean gaur gure kantuzkantu emankizunean, esan izeneko bere lehenengo diskarekin ari gara, esan zu horeretan e, bizizarela, horeretakoa bai. zarela, mm, baina e, asko kingurontan ezagutuko zaituzte, azkainera maiz etortzen baitzara, ezta? Bai, badara matzate, amar bat urte, e, azkainera ba, arrabita klaseak ematera, eta hola, biolin klaseak eta e, bueno, horrela hango e, ikasle batzuk ezagututa eta bueno, harremana e, gero e, ba, deixente daukat, hango E, bueno, hor nahiko aktibo dabiltzan e, herritar erritar batzurekin, mm eta hola, eta e, bai, bai. Nere bigarren herria esan dezagun, bai, askotan esan diote, e, eh, hemen gelitu bartza, azkainen gelitu bartza bizitzen. <laughs> Profesioz, lanbidez, musika irakasle zara edo ez da Bai, bai. E, e, musika irakaslea, bueno, akademi txikietan ibiltzen naiz, eh? hor, Cornelio e, Akademian e, azkainen eta hoi hartzunen e, herri musika eskolan. E, mhm. herri musikaren txokoak antolatzen duen herri musika eskola hortan. Bai. Eta ikasle asko? E, bai, bai, bueno, e, ikasle asko dauzkat, baina e, eh, limitea jarri dut hiru arratsale e, eh, klasak ematen egoteari gehiago ezingo nuke bestela eh, ezingo nuke ba, beste proiektu hau guzti hauek aurrera atera. Orain e, norekin egiten duzu lan Ruper Ordorikarekin ez banabiloker e, ba bazabiltza ezta adibidez. Bai. Bai, Ruper Ordorikarekin e, e, bueno, lehen gurtian eta zuen eh, lurrean etzan da diska, eta oain eh, hasikia presentatzen e, duela aste pare bat donosten jo nuen, eta, eta horrela, bai, erriztarri ibiliko gara. Beti instrumentu baten atzean, baina hemen, aipatu zu lehen aldia dela, e, kantatzen zaudela edo kantatzen entzungo zaitugun lehenengo aldia izango da behintzat, hmm e, nolako esperientzia izan da? pentso dut e, kantatzen aspaldi arituko zinela edo... Bai, ez dakit e, <clears throat> lehenengo aldia delako edo bainon... E, eh, Bueno, ni ba, eduki duan bilakaerarekin, bueno, nik esan dezaken dimu gehiago musikaria izela, zalantzari gabe, ba, ba ala aritu naitzelako, ba, azkeneko 20 urteak esan dezagun, ez? Eta E, hortan ba, bueno, ba, bide bat egin daukat eta eta lasaitasun edo esan dezagun ba seguridade batekin edo lortzen, lortzen dutzuna lana egite orrola, ezta? Eta e, kantatzea noretzako erronka handia izan du da. E, batez ere, bueno, e, e, kantak, e, ez delako, bueno, e, kanta kantatzea e, eta koherente izatea horrekin uste dela gauzarik zailena, ez da. Baina diskarako prezeski asizara kantatzen edo etxean e, kantatzeko ohitura duzu? Bai, beti eduki dut kantatzeko itura eta eta beste proiektuetan e, koroak egiteko eta e, ez nintzen atzera bota, botatzen e, eta pre, beti prestego naiz eta eta bai ohitura edu, eduki dut bainon baino bai e, nolabait eh, kantu batzuk e, nik kantatzeak horrek bai arrespetu handia eman didala bai. Ba, hemen segituko dugu zure diskarekin, em, esan dugu bi alde dituela, instrumentala eta autoren lanak ere hartu dituzula. E, aipatu diguzu, adibidez, em, ba, Alan Ginbergen e, eh, testuekin nola egin zenuen topo, eta eh, piztu zizun interesak ekarri zizula, ez? E, bai. ba, piezaren atontzea. Bai. Autore guztiekin nola izan da? Nola izan da autua? Bai, e, gehienekin bai. E, e, izan da, ba, bueno, e, edukidudan e, eh, poesia irakurtzeko joera hori, ez da. bueno, bai, asko, asko bueno, mu, mu, denei bezala, ez da, irakurtzen zoaz eta esaten zu, jontxo, hau bai, ez da. Zu, hau, hau bai da nire barruan eh, mugitzen den gauzetako bat, ez da? Eta hori hori izan da arrazoia izan dugu, hemen badago motibo hon bat honi musika jartzeko, ez da? Mhm. E, eh, bai, bestela enuke, enuke egingo. Osa, zen zagun besterik gabe polita delako eh, enuke egingo. Ezik mm. eta esan ikusi dualako hau, hau, hau bai da e, benetan arrazoia handi bat dago niregan ba hori hori lantzeko denbora atatzeko horretarako eta Eta kontatuko eguzu labur bada ere zer kontatu nahi izan duzun kantuen bidez edo autoren eh, eh, letrekin eh, zer adirazi nahi izan duzun? E, bueno, e, justu e, gero konturatu naiz ba aukeratu ditudan letrak ba bueno oso ba eh esan dezagun poesia sozialarekin zerikusi duten hitzak e, e, dira, ezta? Eta E, bueno, ba, ba, bada mm, Euskal Herriari buruz hitz egiten duena, bada e, baita ere egoerari buruz hitz egiten duena, Eta Euskal Herriko egoerari buruz, e, bada ere mm, nortasunari buruz edo hitz egiten duena, e, nortasuna edo, eta baita ere aberriari buruz hitz egiten duena, mm, bada, bada baita ere homofobiari buruz hitz egiten duena, baita ere, eta bada ere... E, esan zegoen pertsona e, beste pertsona baten dependentziari buruz ere hitz egiten duena eta harreman horri buruz eta e, bueno, e, ez dakit. Baina bai posia soziala esan dezagun e, mm. zentratzen dela. Ni azkenean ez da konstienteki aukeratu duan e, bat baizik eta e, aukeratu dituen hitzekin atatzen duan konklusioa da. Da irado kitzaiak direnak ere. Bai, bai bueno, nahiko, nahiko zuzen e, esango nuke, eh, hitz egiten dutela hitz Bai. Mm. Ba entzungo hurrengo pieza, zure eskutziko nuke, ez dakit zer entzuteko... Bueno, ba... Ba, badago harinarin bat e, nire entzako egin duena eta eta horrexen. Ba, hori araneren harinarina eh, izango litzateke. Thank duzu diska juntan? Esan ez dagoen, oinarrian, e, eh, bakotzen dituan instrumentoak e, eh, biolina eta gitarra direla, ez Mm -hmm. E, eh, baino bai biolina jotzen duanez e, gustatzen zaiz horri e, familia hortan saltxatzea eta e, biola esan dezagun baitere jotzen dut edo alto demen ditzen dizuna eh e, gitarra jotzen dudanez, bueno, gitarra akustika, gitarra elektrika pixikatera erabili dut, e, mandolina ere jotzen dut, mandolina gitarra eta biolinaren arteko gauza bada, ez da? Afinazioz biolina bezala, baina jotzez gitarra bezala, e, oiek izango lehiateke e, erabilituan esumentuak. Mhm. Eta Ionan ordorikarekin eh, aritu zara ez, gero bai. ba, diskaren bukatzen edo. Bai, esan dezagun, eh, bueno, bai, grabatu, e, gauza batzuk estudio batea eraman itun grabatzea, baina gehien bat etxean grabatu dut, gero nik ere nahastu dut, e, nik lortu nahi izan dut nire modura soinu hori, eta gero, bai, ora, jonan ordorikaren laguntza duki dut, masterizazio azkenin e, ikutua edo kolorea emateko. Mm-hmm. Zen bat ale argitaratu dituzu? E, mila, mila ale. Mila ale. Bai. Eta nun eskuratu izango dugu? Izango aldituzue, ba, e, elkar, eozen elkar dendetan, eta donostiko efnak dendan ere e, aurkitu alda. E, ez dakit, diska honekin ateireki duzun etorkizunerako, preseski etapa baten hasiera eh, esan nahi du e, diska honek edo ez bereziki. Ba, eh, ja egitearekin bakarrik seguru bai ez da. Baino e, e, egia esan ez dakit, ez dakit zer zer bidez e, Ez da, ez da bat ere erresa, oza, eh, esan ezagun gauzak dauden bezala, eh, ez bakarrik musika, esango nuke euskal musikan baita ere, eh? eh esango nuke e, kapritxo bat izan dudala nire aldetik e, grabazia eta pena da hola esatea, eh? baina baino, e, bueno, bihotzean nuen gogoan aukan egiteko benetan buruan, daukan eta eta benga egin bar nuen, ezta? Baino gero guztia hau aurrera ateratzeko e, energia handia behar da denbora asko eta eta bueno, momentu hontan e, e, e, ez daukat beste lan batzuk egin bar dauzkat, baino segurazki aurrera aurrera aurrerago bai bideortatik kan zeo zer egingo mhm lana diozunean, diozu ba, bigarren aleari dagokionez, hau da, diska grabatu eta eh, ondoko urratxei dagokionez. Bai, hori da, bai, e, zuzenekoak egiteko orduan adibidez, ba, bueno, nire burua ikusten dut, ba, beharko nukela landu, beharko nukela hori prestatu, eta e, bai, hori aurrerago egingo dudan gauza bat izango da. Beaz, momentuko kontzerturik ez? Momentuz, e, e, nire helburu izan da helaraztea diska, atera duela, Eta, bueno, jende askok sorpresa hartu duz, e, ez ninduen horrela ezagutzen, beste modu batetara ezagutzen ninduen, orduan ja, uste, ja pauso handia izan dudela hori elaraztarekin bakarrik. Mhm. Eta mm -hmm. zen horako horra egiztuki jaso dituzu, eh, diskaren arira? Bueno, deretare noske, horakotan beti izaten da ba, gustoko duena, ez duena gustoko, e, eh, baino noroar positiboak bai, enguruan eduki ditudan eh, jendea eta musikara dedikatzen den jendea eta horrela, eta esan beharrik, eh, esan ere zuen jende batek, ba, oso bai, arrera positiboak. Nola idatzi lur zokorretan nola desidatzi zorua narratu gabe nola idatzi lur zokorretan nola gorrotatu gure mintzoaren merkatu zuria aspaldi eraitxik behar genituzken arbola santuak Inoiz eraitxi behar ez gintuzken ez genituzken txara ezigaitzak Nola antzi itzali luneko egaztiei Harrika eman izan diegun zelaiak. nola hantzi hainbeste beste bide zitu beste zibide nola idatzi lur zokorreta esan nola behar dugun gure txea Gela bakar bat giltzatu gabe Nola erakutsi eskuak, nola bildu begiak Nola mututu hauen kodea Esan nola zikindu behar dugun gure memoria hain auskor, hain barne, hain geografia basa. Non bide itxasora miltzen diren, itxasora miltzen gaituzte. Gorpuan ziak, besarkatzen dituzten, besarkatzen dituzten arkaitzak. Zinaka ametsak Urrumatzen dituzten, urrumatzen dituzten urak Nola harindu hain beste egonez zinen zama Nola igatu gure errotasun zigortua Esan nola maitatu behar dena inastirorne mintzen dena Kristalezko arrosa arrosa hauain zeuri bozatua nola aurkitu haren aurpegia itxuatz ez ez nola eman ahora haren atza uzkada txikiri gabe nola ikasi aldugu nahin beste egin behar nola ikasi behar dugu Nola idatzi lur zokorretan Nola desidatzi zurua narratu gabe Nola idatzi lur zokorretan Nola idatzi lur zokorretan Nola desidatzi zurua balarratu gabe Nola idatzi luzoko horretan Nola desidatzi zorua larratu larratu gabe Ba, diskarekin geratuko gara, eguk eh, entzuten segituko dugu, zure diskako pizaguziak noski ez baititu entzungo gaur, Eta ez bururatzeko eh, kanturen bat eh, au, aukeratuko zenuken. Eh, hori bai, esan dugu batzerrera ba begira ere jarri zarela bi autore ekarri dituzula bai. eta bigarrena ez dugu aipatu baina nazim. Lastin, nazim igmet, bai. Igmet. Ba, bai, hori izan susakoek argitaratzen zuten e, naziorteko e, poesia e, poesiari buruzko ba, liburu batzuk eta nona jarrepena eman dioten eta horrela. Eta erenengotako liburu hietako batean e, e, e, e, bueno, oparitu ziaten eh, liburu hori eskura eman eta izan zen, ba, besteak beste harakatu eta eta aurkitu nuen eh, ze hori, norabait, nire barruan ere e, zerbait ikutu zuen, eta eta erabaki nuen kantu hori egitea bai. Eta burratzeko ze kantu aukeratuko zenuken? E, bukatzeko, e, bukatzeko e, nongo, txor, nongo txori. nongo txori. Bai. Ba, argaitz miner, e, eh, bat izan da, e, zu ona horbildu izan askertzen dugu, eta alase, segitu. Bine esker. xoriak hori dulaket, horiko xoriak hori dulaket, hause omen da egia, sudurrondoan begia, nik ez urberriak asma ditzaket, horiko xoria hori indahitun, horiko xoria hori indahitun, adar batetik bestera, kantuz kantu baso behera, libertate motza beti da bezala Zure tristura bezala Zauria kantu hain gaiztotuko zait Horiko xoriak hori hastiho Horiko xoriak hori hastiho Aireko ez bada esan Zartarako dakiegan Betiko egiak gezurra Aireko xoriak mundua dua izu Aireko xoriak mundua dua izu Hauxe bai dela egia Rimel hartzean begia Rina eder horrek alduko zaitu Aireko xoriak mundua dua izu Aireko xoriak mundua dua izu Hauxe bai dela egia Rimel hartzean begia Rina eder horrek galduko zaitu Griñaga horrek sortuko zaitu kantuz kantu. Eta musikaren eh, bueltan aktualitateari begira, aipatuko dugu eskean kristo talde bizkaitarrak bere birarekin segitzen duela. Aldiuntan, gernikan ikusi izango ditugu, larun batean iparragere rock elkartean izanen baitira, gaueko amarretan beraien azken lanaren aurkezten gogoan hartu, azken aldian beraien diska plazaratu berri dutela, bagabiga zigiluarekin eta beraiekin mintzatzeko aukera izan genuen. Honakoa kontatu digute. Bai, e, esan behar dugu, hau da, eh, talde desberdinetatik gatozela, hemen e, ni izan nintzen, bueno, azken aurreko inkorporazioa taldean, e, aurretik e, peio ales eta bateria dan imanol, batera e, izan zuten talde bat eta ondoren e, nik beste talde baten jotzen e, ba, gora bera batzuk zirela bakotxaren taldean e, e, ba, batutea elkartu genuen eta orduan beste gitar, gitarriza bat genuen santurutxe arrazena A, arek e, utzi behar zuen taldea eta gure gitarrista den orain e, aritz sartu zen taldea eta bai e, bostok hau da musika mota berbera maite dugu hau da rock and rolla dela eta ba horrek era, e, eraman gaitu talde hau sortzera eta rock and rollarekin e, rock and rollaren gaitik apostu egitera eh? eta eskean kristo zergatik ez dauka zentsu ez dauka zentsurik eh, bai. Inoiz, ez, inoiz beti elkarrizketetan galdetzen digutenean hau beti erantzun diferentea eman izan du. Eman duzu, eta hemen ere diferenteago bat eman guzu. Ez, ezke batean da. Nikorena, nikorena, esango dugu hemen. Bai. Ezkean ibilita ere kristona bildu daiteke. Hori nikoren interpretazioa. Bai, niko etxart. Hori botako dugu hemen. Bai, bai. Ba, bueno, txartena, niko etxart. Niko etxartek ere parte hartu baitu diskan. Hmm. Bai, latigo abestian. Zenoako bai. harremana duzu berekin. Oso ona, oso bai. ona. Ezagutu dugu eta sortu da kimika hor fuerte bat. Kostatu zitzaigun bera, beraren gana iristea lagun batzuk genituen aman komunean eta lortu genuen berarekin kontaktu egitea, joan ginen ara altzaira, zubero ara dan egon ginen, afai, afaltzen, joergan, kantua jotzen, mhm. eta hori, ba, oso ondo konpondu ginen, eta hortik suertatu zen e, kolaborazio egitearena. Gero grabatu dugu garaten, e, andoainen diskoa, Eta gero aparte, ba, bueno, e, hori egin genuen, elkar zagutxeko, da gero etorri zen bera garatera, eta hor ja bai, hor ja grabatu genuen dena, eta bikain, bikain. Mm Oso pozik. Izen berezia, hmm? azote kaldiz, hori da? Azote bai. kaldiz. Nik, niko Nik. gaitik, bera gaitik. gisa. Ba, ikantu batean eh, botatzen du, kantu batean amaieran hor botatzen du, irten zitzaion barren barrenetik, azote kaldiz. Eta, guk ez genuen eukin e, ziur bai, jarri diskoari eta esan ez da esan genuen hausia jarri behar dugu ganera baduka diskoa grabatzeko prozesuarekin ere zerikusia porque latigo kolpe apur bat bai grabatu dugu horre eh, ez dakit esan eh? Bai. gogor gogor eta sufritzen eta apur bat eta esan genuen esan genuen hausia da proposa eta hausia jarriko dugu uh mm, gai unibertsalak onkitu dituzu besteak bestea diskontan Dan, bai, denetik dago, esango nukenik. Badaude igual personalagoak, baina be bai igual e, generalagoak edo aldarrik atzaileagoak, ez? E, eh, badago horre, eh, ba, ba, amodioari, e, ez dakit gertakizun personalei, baina gero be badaukagu, ba hori, korrupzioa, politikariei kritika, gaur egungo panorama, zelan dagoen jentea, pobrezia, hipokresia, Ez dakit, e, uste dugu bizi dugun garai honetan e, horren aurrean isilik eratzea ez dala posible eta horreri hori ere, ba, eh, horri, ere kontatu behar dela eta kritikatu behar dela. Ba, eskean Kristo taldearen kantu honekin, gaurko kantuz kantu emankizuna bururatzen dugu eta gogoan hartue gaur zuzenean entzuna izango duzuela Gernikan gaueko amarretan iparragire rock elkartean. Baus esan da, besterik esan zule. Nahi duzun arte, aio. Hauzi baten, albo banatan tiraka, amoranteak engainu baten orbana zen bat lusatu daiteken gabil, normala bihurtu den Jokabideak du errekulatzen Nork nori zordion gehiago kontra egiten Bai! Asko pentsatu gabe salto egin genuen Eta orain azpaldi isikatutako putzu baten sakonean dago gurea eta zer Berantutu da Harik eta simple baten aurrean gaude ondoan behar zaitut Zugni behar beste hartu bihar zer da ez dakik guntza Bada ez bada lartu Gire bihotzera gira ezagunak Sekretu debe katuenen artean Ez ezin nezin diren egiekin Iunetan, iunetan gaude elkarrekin Bezarkatuta belarria bularrean jarri Taupadek zalantzari Bengoz bionak direna erakutu de abrua sekula santan aztu gabe gehiagotan agertu daiteke lakoan hartu emango dizudana bihar zer datorren ez dakit Ebi ozera